E <laughs> ela acredito que só tocar o. Mas não acredita. Olha toda animadinha, lá. Brincando mesmo, tá louco. Vai, vai malandra. Eita louca, tô brincando com brincando com bumbum. Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção. Se aguenta, se te olhar, descer, quicar até o chão. Fala brincando, se rebola gostoso, empina meu olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é taca, taca, taca, taca rosto azul inteiro te olhando, te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo é. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Ride my show me some. Brazilian baby, you know I want you. bitch, sit a glass on it. See my zipper, put that ass on it. Hypnotized by the way you shake it. I can't lie, I'm trying to see naked. I need a baby, I'm trying to spank it. I can give it to you, can you take it? Já tô louca, bebê, não tô solto, envolvendo, eu tô vendo. <laughs> Não para, não. Vai malandro. um bumbum. rebola gostoso, empina me olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é taca, taca, taca, taca. Isso rebola gostoso, empina te olhando, te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é. Não vou mais parar. Yeah. Throw it back on me and Zach. Make it clap, yeah, I'm into that. Pulling tracks, yeah, I'm into that. From the back, yeah, I'm into that. Big dog to the kitty cat. Young boss with a millie's at. If I Favela, where's Liddy at? And the whole Brazil is feeling that. bebendo, envolvendo, eu tô vendo. Não para, não